ćwiczenia. Posłuchaj pytań i odpowiadaj na nie. Po sygnale usłyszysz przykłady poprawnych odpowiedzi. Wie heißt du? Ich heiße Monika. Ich bin Piotr. Kommst du aus Deutschland? Nein, ich komme aus Polen. Woher kommst du? Ich bin aus Polen. Kommst du aus Polen? Ja, ich bin aus Polen. Usłyszysz zdanie po niemiecku? a następnie podpowiedź w języku polskim do następnego zdania, które należy ułożyć na wzór pierwszego. Powiedz kolejne zdanie. Kommst du aus England? Rosja. Kommst du aus Russland? Polska. Kommst du aus Polen? Woher kommst du, Piotr? Markus. Woher kommst du, Markus? Szwecja. Ich komme aus Schweden. Ich heiße Nina. Karol. Ich heiße Carol. Ich bin Sandra. Adam? Ich bin Adam. Usłyszysz różne wypowiedzi. Zadaj do nich właściwe pytania. Po sygnale usłyszysz poprawną wersję. Ich heiße Monika. Wie heißt du? Ich komme aus Deutschland. Woher kommst du? Nein, ich komme nicht aus Polen. Kommst du aus Polen? Ja, ich komme aus Italien. kommst du aus Italien?